مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shu saydul ayyom va hajjul masakin bo'lgan juma kunida Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni husna qabul qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qiladi. Liman xofa maqoma robbih jannatan. Allohning, Robbisining maqomidan qo'rqgan kishilarga albatta jannatlar bor. Boshqa oyatda va amma man xofa maqoma robbihi va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Parvardigorining maqomidan qo'rqib, nafsini havodan tegan kishi uchun albatta jannatul ma'volar bor. Bugungi suhbatimiz mavzusi Alloh taolodan qo'rqish, xavf degan mavzu bo'ladi. Xavf qo'rquv. Bu ma'nosi shunday bir so'zki, kishi o'zi yomon ko'rgan narsaga yetib qolishlikdan yoki yaxshi ko'rgan narsasidan ayrilib qolishlikdan qalbiga tushgan iztirob qo'rquv deyiladi. Inson o'zi yomon ko'rgan narsaga yetib qolishlikdan yoki o'zi yaxshi ko'rgan narsadan ayrilib qolishidan qalbi iztirobga tushishligi bu qo'rquv deb ataladi. Insonning qalbida tabiiy qo'rquv bor, va kasb qilib olingan qo'rquv bor inson tabiatan tabiiy qo'rquvlardan bu bir e, vahshiy hayvonni ko'rganda qo'rqishligi bir qorong'idan qo'rqishligi yoki bir baland bir e, binoni ustiga chiqib pastga qaraganda bir qo'rqishligi bu insonda tabiatdagi bo'lgan qo'rquv bunga inson gunohkor javobgar bo'lmaydi endi kasb qilgan qo'rquv bo'ladiki bu inson o'zini ixtiyori bilan qo'rqishligi odamdan qo'rqishlik kambag'allikdan qo'rqishlik va Alloh taolodan qo'rqishlik shu ixtiyori bilan qilgan qo'rquviga inson savob oladi yoki gunohkor bo'ladi alloh taolo mana qur'onda aytadi innama yaxshalloha min ibadihi ulama Allohdan Allohning olim bandalari qo'rqadi bir kishi Allohni taniyman desa ismi zotini sifatlarini qudratini shu so'zni da'vosini qilsa-yu, lekin hayotda qo'rqmayotgan bo'lsa, bu odam hali Allohni tanimadi. Chunki Alloh taolo aytayapti: kim Allohdan qo'rqayotgan bo'lsa, bu kishilarni olim deyapti Alloh taolo. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: "Man lam Alloha falaysa bi'alim." Olim bo'lsa-yu zohirida, lekin hayotida Allohdan qo'rquv degan sifati, xavf degan sifat bo'lmaydigan bo'lsa, bu odam olim deyilmaydi. Endi aksincha, bir e, diniy yoki dunyoviy ilmi ko'p bo'lmasdan, Allohdan qo'rqib yashayotgan odam bo'lsa, shu odam olim deyiladi. Chunki ilm insonni Allohdan qo'rqishlikka olib boradi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis muttafaqun alayh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat qiladi. Sab'atun yudilluhumullohu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Va zakarahum ila an qol rajulun da'athu imratun zatan mansabin va jamalin qala inni akhafulloh. ana shu qiyomat kunida mahshargohda hech bir soya bo'lmaydi faqat Alloh subhanahu va taoloning arshining soyasi tushib turadi mana muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda mana shu soyada insonlardan 7 xil toifadagi turadi shularning ichidan rasululloh sanab o'tar ekan mansabdor go'zal bo'lgan bir ayol zinoga taklif qilgan paytda undan faqat rozilik talab qilib turgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan yigit yoki kishi mana shu Allohning arshining soyasida turadi. Chunki bu yigit yoki kishini nima to'siyapti? Hech kim ko'rmayapti. Hamma sharoit muhayyo, faqat shu zinoga roziligi, moyilligini bildirib qo'ysa bo'ldi. Hamma sharoit imtihon shunda bo'ladi. Ko'chada ketayotganimizda, ishga ketayotganimizda siz bilan biz ustimizda zino degan imtihon yo'q. Chunki unga sharoit yo'q hali. Bizdan faqat shu zinoga roziliklar talab qilingan paytda hamma sharoit muhayyo bo'ladi. Shu o'rinda biz o'zimizni Allohdan qo'rqaman deb tiyib qolsak, shunda siz bilan biz zino degan imtihonni o'tamiz. Harom puldan hozir shu yerda o'tirganimizda hech kimga imtihon yo'q. Siz savdo qilayotganda oshiqcha bir bitta bir 100 so'mni, 1000 so'mni berib yubordi. Egasi ketyapti. Hech kim ko'rmadi. Mana shu o'rinda sizni shu 1000 so'mni, 100 so'mni qatar berishlikka nima majbur qiladi? Yoningizda birodaringiz turgan bo'lsa, aytasiz, "Uyalganimdan beryapman" deysiz. Nima to'sadi? shu o'rinda indamasdan shu pulni egasiga berib yuborayotgan bo'lsangiz, Allohdan qo'rqayotganingiz uchun beryapsiz. Yoki bomdod namoziga hech kim yo'q bo'lgan paytda uyg'ondingiz. Sizni nima turgizadi? Uy sovuq, tog'lagan chiqsa sovuq, hech kim yo'q, ko'rpadan chiqqingiz kelmayapti, sizni nima turgizyapti shu yerda? Agar siz mingta hadis yodlamagan bo'lsangiz ham, 10 pora Qur'on yodlamagan bo'lsam, sharig'ib turib bismillah deb taorat qilib namozga turyapsizmi? Demak, siz Allohdan bo'lgan qo'rquvingiz sizni qimalatyapti bu yerda. Shuning uchun biz o'zimizni kimligimizni yolg'iz qolganda bilsak bo'ladi. Allohdan qo'rqamizmi yoki odamlardan uyalamizmi? Abi Said Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda muttafaq alayhi hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: Inna rajulan kana qablakum razaqahu Allohu malan faqala li banihi lamma hadara ayyu abin kuntu lakum qalu khayru abin sizlardan burungi tushirib olgan shuni tushiring sizlardan avval yashab o'tgan odamlardan biri o'lim soati yetgan paytda bu boy bir odam bo'lgan edi farzandlarini to'plab ixtizor holatida aytdiki men qanaqa ota edim sizlarga farzandlari yaxshi ota edingiz dedi lekin bu kishi aytdiki men hayotimda hech bir yaxshilik qilmaganman Shuning uchun Allohdan qo'rqaman qiyomat kunida tiriltirib so'raydigan bo'lsa. Shuning uchun men o'lganimda kuydiringlar, kulimni yarmini dengizga, yarmini tuproqqa qarab, yerga qarab sochib tashlanglar. Farzandlari vasiyatini qilishdi, kuydirishdi, kunini suvga va qurunlikka sochib tashlashdi. Alloh taolo bu bandani dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hokimni yig'di, tiriltirdi va nima sababdan bunday qilding? Parvardigora sendan qo'rqqanligimdan dedi. Alloh taolo mana shu qo'rquv sifat tufayli Alloh taolo bu bandaning gunohlarini hammasini kechirdi. Ehtimol hatto ko'p gunoh qilgandir, savobni oz qilgandir, sadaqot yoki bir namoz, taqvoda oz bo'lgan, lekin Allohdan qo'rqqanligi shu ishni qilishga majbur qildimi? Alloh taolo gunohni kechirishini va'da qildi. Allohdan haqiqiy qo'rqqanligi sababli. muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Rasululloh mana Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Yaqulullohu azza va jalla: "Idza arada abdi an ya'mala sayyatan fala taktubuha alayhi hatta ya'maluha va in amilaha faktubuha bimithliha va in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana." Meni bir bandam dedi Alloh taolo, gunoh qilishlikni niyat qilsa, to shu niyatini amalga oshirib gunohni qilmaguncha gunoh deb yozmanglar Agar shu gunohni amalga oshirsa, bitta gunoh yozinglar. yo'q endi mendan qo'rqib turib tark qilsa, shu tark qilganiga bitta savob yozib qo'yinglar. Gunohni niyat qildi, lekin qilmadi Allohdan qo'rqib. Shu niyat qilganiga ajr olaveradi. Shu niyatini amalga oshirmaganiga ajr oladi, chunki Allohdan qo'rqyapti. Salaf solihinlarda bu to'g'rida aytgan bir hikmatli so'zlari bor. Hukamolardan biri aytadi: "Al-huznu yamna'u taam والخوف يمنع الذنوب ورجاء يقوي على الطاعة وذكر الموت يزهد عن الفضول oxirat haqida g'ami bor odam ovqatdan tiyilib qoladi. Ya'ni aytamiz bir qalbi bir narsa bilan ovora bo'lgan odam, misol qarzdorlar, haqdorlar kelib eshigini tagida to'polon qilishligini o'ylab kutib o'tirgan odam 5 ta kelamiz, to'polon qilamiz eshigini tagida degan bo'lsa, bu odamga soat 3 ta ovqatni olib kelsa ayoli, qanaqa ovqatligini bilmaydi. ishtaha bo'lmaydi. Sho'rmi, shirinmi bilmaydi, chunki qalbi hozirga keladigan muammo bilan ovora bo'ladi. Kishi oxirat g'ami bilan ovora bo'lsa, ko'p ham ishtahosi zo'r bo'la olmaydi. G'am bo'lsa qalbida. Allohdan bo'lgan qo'rquv gunohlardan tiyadi. Siz bilan bizda Allohdan qo'rqish sifati bor bo'lsa, hayotda qilayotgan ishlarimiz bir qaraylikda. Gunohdan tiyila olyapmizmi? Tiyilsa demak, Allohdan qo'rquvimiz bor. Allohning rahmatidan bo'lgan umidchi? Agar shu narsa bizda bo'lsa, Allohning ibodatini qilishlikka quvvat bag'ishlaydi bizga. Allohdan rahmatni umid qilgan banda savob amallarni ko'proq qiladi. Alloh bizni ham kechirar deb turib gunoh masiyat qilishning o'rniga taqvoda, toatda quvvat bo'ladi bu narsa. Va o'limni eslashlik insonni hayotdagi oshiqcha dabdaba, zeb-ziynatlardan tiyib qo'yadi. Chunki ertaga yoki indinga o'lishini bilgan odam yangi libos olib kelish haqida ham qilmaydi. Yangi bir sayyora mashina olib kelish haqida ham qilmaydi. Chunki ertaga o'lishini eshitgan odam o'zi biladi nima qilishligini. Abul Qosil Hakim rahimahulloh aytadi, kishi bir narsadan qo'rqsa, odatda undan qochadi. Endi kishi Allohdan qo'rqsa, buni aksi bo'ladi. Allohga qarab nima qiladi? hal subhanalloh kishi bir narsadan qo'rqsa shu narsadan qochadi hayvonmidi faqirlikmidi o'limmidi boshqa narsa lekin Allohdan qo'rqqan odam mana shu qo'rqqan zotga intiladi chunki Alloh taoloni o'ziga qaytmagan odam Allohdan qo'rqyapman demasin gunoh ma'siyat qilib qo'yib biz ham namoz o'qimaganimiz bilan matimiz toza biz ham Allohdan qo'rqamiz deyotgan odam bu odam kazzob odam bo'ladi agar qo'rqqaningda Allohga qarab intilib talpinib borgan bo'ladi Banda qachon Allohdan qo'rquvchilar qatoriga kiradi? Qachon kasal odam sovuq suv ichsam, kasalim ziyoda bo'ladi deb sovuqdan ehtiyot bo'lgandek, gunohdan kishi do'zaxga tushligim yana ham chuqurroq bo'ladi deb ehtiyot bo'lmagunicha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Kasal odam suv ichsam, kasalim ziyoda bo'ladi deb ehtiyot qilgandek, kishi o'zini gunohdan ehtiyot qilmagunicha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Huzoy ibn Yos rahimahulloh aytadi: "Man xofalloha dallahul xofu ala kulli khayr." Bir odam Allohdan haqiqiy qo'rqsa, bu qo'rquvi faqat faqat faqat yaxshi ishlarga turtiydi degasi. Ko'zini tiyadi, chunki Alloh ittiga so'raydi. Demak, ko'z zinosi deyildi. Qo'lida bor xayr-ehsonni xalqiga sarflaydi. ittiga Allohni oldi deydi. Agar sarflamasang hisob kitob bo'ladi deydi, xalqiga foydasi tegadi. G'azabini yutadi, g'azabini yutmasam Alloh taolo qiyomatda azoblaydi deydi, jamiyat o'rtasidagi muomala chiroyli bo'ladi. Allohdan bo'lgan qo'rquv insonni faqat yaxshilikka yetaklaydi. Ya ko'rganmisizlar bir marta Allohdan rostakam qo'rqqan odamni bir yomon ish qilganligini. Endi biz aytgan qo'rquvning ikkinchi turi. O'limdan qo'rqish, kambag'allikdan qo'rqish, kasaldan qo'rqishlik. Bu narsalar o'lim, kasallik, kambag'allik Alloh taolosi siz bilan bizni taqdirimizga yozib qo'ygan narsa edi. Biz qo'rqsak ham shunaqa bo'ladi, qo'rqmasak ham shunaqa bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqgan odam faqirlikdan bo'lgan qo'rquvi hamma yomon ishlarga buyuriydi. Halol haromiga qaramaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Birovning haqqi degan narsa qiziqtirmaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Orzu havas degan narsa bor. Bizda ham bo'lsin degan xirs. Mana shu faqir bo'lib qolishidan qo'rquvi bor odam xotirjam bo'lsin. Bu qo'rquv faqat yomonlikka yetaklaydi uni. So'raylik o'zimizdan, bizda qaysi qo'rquvni turi bor? Allohdan qo'rqyapmizmi? Kambag'allikdanmi, faqirlikdanmi yoki kasallikdanmi? Mana shu Allohdan bo'lgan qo'rquvdan boshqa hamma qo'rquvni chiqarib tashlasak, o'sha biz qo'rqayotgan narsani Alloh taolo o'zi narx qilib qo'yadi. Shunday emasmi? Birni bersang 10 dollarni berasan, olasan deyaptimi Alloh? Allohdan qo'rqib birni beraylik. Biz qo'rqayotgan faqirlik ketadi. Payg'ambarimizni sunnatiga yarashaylik, kasallik ketadi. Payg'ambarimizni sunnatiga yarashib, siylar rahm qilaylik, to'satdan keladigan o'limni nari qiladi. O'zi hamma bizni qo'rqitadigan narsalarni tashlab turib, bitta Allohni o'zidan qo'rqishga qaytib olsak, boshqa narsadan qo'rqmaymiz. Biror mansabdan ishdan haydab yuboraman desa, xotirjamsiz. Rizqini beradigan Alloh. Bitta eshikni yopsa ikkinchisini ochadi. Birosiga poposa qilib cho'chsa, cho'chimaysiz. Allohni yozgandan boshqa narsa bo'lmaydi. Demak, yo biz bitta Allohdan bo'lgan qo'rquvni olamiz ixtiyorimiz bilan yoki hamma qo'rquv biz ustimizga ezib qo'yar Allah'dan Allohdan bo'lgan qo'rquv faqat yeteliydi. Allah'dan Allohdan boshqasidan bo'lgan qo'rquv bizni yeteliydi. i̇mam Imom Subki aytadi: "Ma xiftulloha yawman illa ra'aytu lahu baban min al-hikmati wal ibratu. Ma ra'aytuhu qat." Qachon Allohdan bir qo'rqibman deydi. Shu qo'rquvimning orqasida juda ko'p hikmat, juda ko'p ibrat topdim. Allohdan qo'rqib zakot beruvdi, moli ziyoda bo'ldi. Allohdan qo'rqib sadaqa beruvdi, turli balo qazolar kelyapti, qo'ni onge unga kelmayapti. Allohdan qo'rqib tilini tiyuvdi, e, yaxshi ham genem dedi. yon boshimda turgan gereken deydi. Agar shu şey yapır olganimda nima bo'lardi? Xijolat bo'lardim. E, yaxshi ham aytmaganim, agar bor aytganimda meni gap tashlaganim bilinib qolardi, sharmanda bo'lardi. Allohdan bo'lgan qo'rquv bilingki, siz bilan bizning aql ojizimiz, yetib bormayotgan bo'lsa ham bizni faqat foydamizga. Xoling dunyoingizga, xoling oxiratingizga. Xoling salomatchiligingizga, xoling moddiy tomoningizga. Allohdan bo'lgan qo'rquvning orqasida juda juda juda katta hikmat, ibratlar bor. Ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadisni eshitdim deydi. Banu Isroildan bir boy odam bor edi. Hali boy odam oldiga bir hojat bilan kelgan bir chiroyli go'zal ayolni ko'rdida, undan bir ta'ma qilib, u bilan zino qilishlikni talab qildi va 60 dinor, 60 dirham pul berdi. Hali ayol rozi bo'lib oldi, endi unga yaqin qilmoqchi bo'lgan paytda hali ayol yig'lab yubordi. Nimaga yig'layapsan dedi. Vallohi men shu pulga hojatim borligi uchun xo'p dedim, lekin shu narsani qilishlikka harakat qilganingda Allohdan qo'rqdim dedi. Shunda haligi boy aytdiki, sen zaifa bo'lib turib, muhtoj bo'lib turib shu pulga, Allohdan qo'rqibsan, nimaga men qo'rqmayman? Pul ham senga, o'zing ham ketaver dedi. Shu tunda o'ldi shu boy. Ertalab eshigiga Allohning rahmati shu bandaga bo'l degan yozuv paydo bo'ldi dedi do'stlar. Qarang, Allohdan qo'rqib o'zini tiyib qo'yuvdi, ertasi kuni o'lar ekan, yaxshi ham tiyib qo'ygan. Aytyapmiz u. Allohdan qo'rqib bir narsadan olmaydi, albatta albatta orqasida bir hikmat bor, katta bir xayriyat bor. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tirikligida jannatligini eshitgan 10 ta sahobadan bittasi bo'lishiga qaramasdan shunaqa ko'p yig'lardiki, hatto mana shu yoshlari oqadigan yuzini ikkita bir chekasida ariqchalar paydo bo'lib qolgan edi. Ko'p yig'laganidan. Kim edi bu? Islomni iymon keltirishiga bilan islomga quvvat bo'lgan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duosi bilan iymonga kelgan kishi, tirikligida jannat xabarini eshitgan kishi Allohdan qo'rqib yig'laganligidan insof qilaylik. Bir marta yig'laganmizmi? Sahobalarning tarixini, payg'ambar alayhi tarixini eshitganda ko'zimizga jiqqa yosh keladi. Ha xo'p, yaxshi. Zo'r. Endi shu sahobaning hayotini eshitmasdan yolg'iz qolganda, jannat namozida ustida kechqurun yig'laganmizmi bir marta? Allohning soyasida turadigan 7 ta odamdan bittasini sayganda Rasululloh nima dedi? Xoli qolganda kechasi janamoz ustida turib, Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh chiqqan kishi dedi. 7 tadan bittasi dedi. Yolg'iz qolganda Allohning xoshiyatidan, Allohning qo'rquvidan ko'zidan pashachalik yoki pashani boshchalik yosh chiqqan kishi uni ko'ziga jahannam o't harom dedi. Qiyomat kunida bir bandani Alloh taolo rivoyatlarda keltiriladi savob gunoh amallari tortilganda gunoh amallari bosib ketdi shunda banda do'zaxga hukm qilindi bir dona kipriga Allohga nido qildi parvardigor ko'zidan kichkinaga ko'z yoshi chiqqan Allohdan qo'rqib Allohdan qo'rqib kichkinagina ko'z yosh chiqargan ko'zga jahannam o'ti harom degandiku men guvohman mana shu men turgan ko'zdan yosh chiqqan der ekan Shunda shu kichiklikda Alloh taolo so'zini olib jannatga kirgizar ekan shu bandani. Shu kipriklarimiz guvoh bo'lganmi? Bizni ko'zimizdan oqqan yoshlarga yolg'iz qolgan paytimizda. Ya'ni u sahobalar bilan, u e, salaf solihinlar bilan bizni taqqoslaydigan bo'lsak, endi misol deylik shu dindan uzoq yurgan, dindan bexabar yurganlarni oldida biz o'zimizni boshqacha odamga o'xshab his qilamiz u. Biz masjidga yuguryapmiz, biz 20 kun, 30 kun taravaga boryapmiz. 30 pora haqmida turib biz bir katta ish qilayotganga o'xshaymiz-da. Shaytonni yengib qo'yadigan o'rinlardan bittasi shu ekan. Inson o'zini boshqalardan katta tutib olganligi, amallarini ko'pligi bilan faxrlanadigan bo'lib qolishligi va gunohlarni esdan chiqarib qo'yganligi shayton buni yiqitib qo'yibdi degan gap. Umar ibn Hattob Madina ko'chalarida ketar ekan, sahobalar bilan bir kichkinagina bir balog'at yoshi yetmagan bir bolani shunday ushladida, shunday bag'riga bosib turib, "Ey bolam" dedi, "Duo qilgin" dedi. Alloh bizni gunohlarimizni kechirsin. Ashoblar, "Ha bu balog'at yetmagan yosh bola qanaqa qilib bizni gunohimizni so'raydi Allohdan?" dedi. Umar ibn Hattob ularga qarab turib, "Ey birodarlar, bu balog'at yetmadi. Demak, kim gunohlarni yozadigan qalam ishga tushgani yo'q. Buni do'st ijrosi ijobat. Biz balog'atga yetdik, gunohlarni qiladigan qalamimiz yozyapti. Albatta bu duo qilsin dedi. Abu Hurayra roziyallohu anhu o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda yig'ladi. Shunda "Ey Abu Hurayra, nima yig'laysiz?" dedi. U kishi javob beryaptiki, "Endi qaraylar, bu kishilar roziyallohu anhum degan Alloh bular haqida. Alloh bulardan rozi bo'ldi. Shunaqa bandalar, shu odam yig'layapti." Rasululloh vafot qildi. Bulardan rozi holda ketgan edi. Bularga jannatni bashoratini bergan edi. Shu kishilar yig'layapti. Men sizlarni dunyolardan chiqib ketayotganimga yig'layotganim yo'q. Sizlardan ayrilayotganimga yig'layotganim yo'q. Lekin safarimni uzoqligini o'ylab yig'layapman. Qiyomatgacha qancha yotaman qabrda? Men ertaga ko'tariladigan yoki pasayadigan hovliga ketyapman. men ko'tariladiganlar qatorida bo'lamanmi yoki pasayadiganlar qatorida bo'lamanmi? Shuni bilmay yig'layapman. Alloh meni kitobimni o'ng qo'limdan beradimi, chap qo'limdan beradimi? Shuni bilmay yig'layapman. Yana qaytarib o'tamiz. Bular sahobalar. Alloh bulardan rozi bo'lgan kishilar. Bizchi biz o'zimizni kimga taqqoslashni olaylikda Qanchalik noqisligimiz, qanchalik bir gunoh kamchiligimiz yetarligini shundan bilib olsak bo'lar edi. rivoyatlarda keltiriladi shayx abu abu ali addaqoqdan shoib alayhissalom Allohdan qo'rqib yig'ladi yig'ladi yig'ladi ko'zi ko'r bo'ldi alloh taolo ko'zini qaytarib berdi yana yig'ladi yana yig'ladi yana ko'zi ko'r bo'ldi yana qaytarib berdi Alloh yana yig'ladi Allohdan qo'rqib ko'zi yana ko'r bo'ldi alloh taolo ko'zini qaytarib berib ey shuayb agar sen jannatdan umid qilib yig'layotgan bo'lsang senga vojib bo'ldi bo'ldi yig'lama dedi Yo sen agar do'zaxdan qo'rqib yig'layotgan bo'lsang, do'zax senga harom qildim dedi. Parvardigor dedi, men seni yuzingni ko'rishlikka shavq bilan yig'layapman dedi. Jannatni ham do'zaxni ham aytmayapti. Seni yuzingni ko'rarmikinman degan, yuzingni ko'rishlikdagi shavq meni yig'latyapti dedi. Ibodat 3 xil bo'ladi. Qul ibodati, savdogarlik ibodati, oshiq ibodati. Qulni ibodati qanaqa? Qul hojasi buyurgan ishni qilmasa, jazo olishidan qo'rqib ish qiladi. Kaltaydi, azoblanadi. Qulni ibodati shunaqa ekan, do'zaxga tushib qolmaydi bu ibodat. O'zi shunga yetmasa ham katta gap o'zi odamlar. Chunki do'zaxdan qo'rqib, do'zaxni ko'rib turgandek e, qo'rqishligi bu zo'r sifat. Ikkinchisi savdogar ibodati. Savdogar kim edi? Savdogar foyda quvgan. Men senga, sen menga qilgan odam. Birini ikki qiladigan odam. savdogar qana ibodat qilar ekan. Parvardigor men sen aytgan ibodatni qilaman, sen aytgan haromdan tiylaman, sen menga jannatni berasan. Savdo. Savdo. Bu qul ibodatdan balandroq. Uchinchisi oshiq ibodati. Bu oshiqga jannatda ham, do'zaxda ham qizig'i yo'q ekan. Allohning jamolini ko'rsam deb ibodat qilar ekan. Ana maqsad. G'oya maqsad Allohning diydorini ko'rishlik. Chunki jannatga kirgan jannatiylarga Alloh taolo hamma ne'mati berib qo'ygandan keyin o'zini yuzini bir marta ko'rsatganda Ibn Kasirda keladi, ne'matlarga cho'milib ko'milib turganda jannat osmoniga shunday bulut suzib keladida Salamun qavlan min robbir rahim. Ey jannat ahli, sizlarga tinchlik va omonlik bo'lsin degan Parvardigorini, jamolini, Parvardigorini diydorini ko'radi ular. Allohning yuzini ko'radi shunda ming yilga qushidan ketadi barchasi. o'ziga kelib aytgan birinchi gapni Parvardigor yana bir marta yuzingni ko'rsatdi Mana sabab bo'lmasa ham. Shuning uchun maqsadda Allohni didorni ko'rishga harakat qilish kerak. Oliy narsani ko'zlaverishlik kerak. Hanzala roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga chiqib keldi. Hanzala munofiq bo'lib qoldi dedi. Abu Bakr chiqdi. Nimaga unaqa deyapsiz dedi? ey Abu Bakr dedi. Rasulullohning oldida o'tirsam, bir boshqacha odam bo'laman. Qalbim boshqacha bir oxiratga shavqim, oxiratga zavqim, Allohni ko'rishga bo'lgan bir muhabbatim ziyoda bo'ladida, Rasulullohning uyidan chiqib, uyimga ketib, bola chaqam bilan gaplashib o'tirgandan keyin o'zgarib qolaman deydi. Biz Ya bu narsa menda ham bor dedi Abu Bakr. Yuguring dedi. Rasulullohning oldiga borishdi. Holini aytishdi. Biz munofiq bo'lib qoldikmi dedi. Ya bu munofiqlik emas dedi. agar sizlar meni huzurimdagidaqa holat bilan hayotda yura olganinglarda shunday bir pokiza holatki farishtalar sizlarni ko'zlariga ko'rinardi assalomu alaykum deb qo'linglarga qo'lini berib ko'rishardi deydi lekin inson ba'zida undek ba'zida bunday bo'ladi bular xavotirda bo'lgan qalbini o'zgarib qolayotganligidan hadis qudusida keladi izzatim va ulug'ligimga qasam men bandani ustida ikkita qo'rquvni ham ikkita xotirjamlikni ham jamlamayman dedi kim mendan dunyoda qo'rqmasdan xotirjam yashagan bo'lsa oxiratda mendan albatta qo'rqadi kim mendan dunyoda qo'rqsa oxiratda mendan xotirjamlik bo'ladi bizni ixtiyorimizda bitta qo'rquv bitta xotirjamlik bor agar dunyoda xotirjam bo'lib olsak oxiratda qo'rquvimiz qoladi dunyoda ollohdan qo'rqib olsak oxiratga xotirjamligimiz qoladi Alloh subhanahu va taolo o'zidan qo'rqadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va siz bilan bizni do'zax yoki jannat deb emas, Allohning didorini ko'rib, Alloh taoloning didori yetishlik niyatida ibodat qiladigan, harom qatishdan tiyiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.